skrivit till min flicka, jag har skrivit till min vän. Jag fick svar den nittonde i denna månad. Jag har prydit hennes kammare med blommor och med grönt. Och på väggen hänga tavlorna så skönt. Trogen den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med väder. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja då känner man att ingen är så rar. Och det lockar och det viskar och det hugger och det drar när man ser på bilden av sin svenska flicka. Den som ständigt här i land och hos sin älskling bara kan Vet ej hur det känns ombord för en sjöman I min stuga ute i Bohuslän jag väntar på min vän Jag har lovat henne gift